قول معروف ومغفرة خير من صدقة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم Güzel bir söz ve bir bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha hayırlıdır. Allah gani, kullarının sadakasına ihtiyacı olmayandır. Halim, cezalandırmakta hiç acele etmeyendir. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه, فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Ey iman edenler! İnsanlara gösteriş için malını sarf eden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimse gibi başa kalkmak ve gönül incitmekle sadakalarınızı boşa çıkarmayın. İşte onun misali üzerinde biraz toprak bulunan bir kayanın hali gibidir ki ona şiddetli bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak bir halde bırakmıştır. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu inkarlarındaki ısrarları sebebiyle hidayete erdirmez. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْب۪يتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت, فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل Vallahu bima ta'malun basir. Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf edenlerin durumu bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki üzerlerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer de yine ürün verir.'' Allah yaptıklarınızı görmektedir. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Şüphesiz biriniz ister mi ki altından nehirler akan hurma ağaçları ve üzüm bağlarından bir bahçesi olsun ve içinde kendisi için her çeşit meyvelerden bulunsun da sonra onun güçsüz ve küçük çocukları olduğu halde kendisine ihtiyarlık gelsin. Derken oraya, o bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin de yansın. Elbette istemez. Allah size ayetleri böyle açıklar. Ta ki düşünesin. Ya eyyühellezine amenu كسبتم ومما أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد iman edenler, kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardığımız şeylerin iyilerinden Allah yolunda sarf edin. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki şüphesiz Allah gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamid, hamd edilmeye çok layık olandır. Şeytanu ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşâ. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Vallahu vâsi'un alim. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkin işleri emreder. Allah ise size kendisinden bir mağfiret ve bir ihsan vaat ediyor.'' Allah vasi, lütfu geniş olandır. Alim, hakkıyla bilendir. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب O hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilirse artık şüphesiz ona pek çok hayır verilmiş demektir. İstikametli akıl sahiplerinden başkası ibret almaz. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار Allah yolunda sarf ettiğiniz her nafakayı veya adadığınız her adağı hiç şüphesiz ki Allah bilir. Zalimler için ahirette yardımcılardan kimse yoktur. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o ne iyi. Eğer onları gizler de fakirlere öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah kötülüklerinizden bir kısmını örter, sadakalarınızı kul hakkına ilişmeyen günahlarınıza kefaret kılar. Allah yapmakta olduklarınızdan hakkıyla haberdar olandır.